Baik. Dan keyakinan yang tersebar di tengah sebagian manusia bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana yang bermakna zatnya ini adalah sesatan. Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsul. ini adalah keyakinan umat Islam. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala beraja atas lain. Dan yang sangat banyak sekali. dia yas'adul kalimat tayyib. Kepadanya lah naik. Kalimat yang baik. Naik. Padanya. Berarti Allah berada di atas langit. Subhana Rabbi al Maha Suci, Rob yang Maha Tinggi. Berarti Allah berada di atas. Ya kan? Nah, kalau lagi ada yang mengatakan bahasa Allah tersebut, bahkan dari Musa alaihi salam, bahkan sebagian uh, ahli tidak di zaman ini, Fir'aun itu mengetahui mana Allah dan Maha Tinggi. Kenapa bisa? Fir'aun memerintahkan menterinya Haman. Ya, Haman diberi itu. فكر الفرحة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض أسباب السماوات والأرض أرجع إلى إلى إله الإنسان فإني أظنه فتجد فرعون كان حامان وكل القدسية فرحة بالشمس كيف تسميه أسباب جاءت يعني أسباب لا يفهم supaya dia bisa melihat kepada ilah yang Musa. Jadi Fir'aun minta supaya dibuatkan istana agar supaya kita melihat pada sesembahan Nabi Musa. Ada kata Nabi Musa mengabarkan Allah di mana-mana. Fir'aun ada kata ala kentaranya jadi di mana-mana. Ya kan? Tapi Allah subhanahu tapi Nabi Musa alaihi salam mengabarkan dia lagi. Tetap Fir'aun berkata seperti itu. Tahu? Karena kaitan itu melihat. Selain itu. Sesembahan Nabi Musa. Ada pun dalam hadis yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu ada dari ucapan Rasulullah, ada dari perbuatan Rasulullah, ada, ada dari ucapan Rasulullah, ada dari perbuatan dan ada dari takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun dari ucapannya dalam cerita Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, ألا تأمنوني وأنا أمين من السماء Tidak kalian mempercayai saya? Padahal saya ini adalah kekayaan yang berada dalam langit. فالله سبحانه وتعالى يقول لازم تقنيه ini dari ucapannya, dari perbuatan beliau. Dia di hajat wada. Nabi telah menyampaikan pada umatnya, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram wa hurmatu yawmikum hadha di syahrikum hadha di baladikum hadha." Kami sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Bagaimana berhormatnya hari ini itu hari apa? Sebagaimana terhormatnya bulan ini, bulan Zulhijjah, sebagaimana terhormatnya negeri ini, negeri Mekah. Lalu beliau bertanya, Al-Balagh apakah dia sudah menyampaikan? Maka kata para sahabat, Bala ya Rasulullah. Dari ya Rasulullah, maka Nabi menunjuk tangannya ke langit, dia beri berkata, Allahumma syahad, ya Allah terhadap. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit dan di zaman Nabi akan dari perbuatan manusia Muawiyah bin Hadar Rasulullah bin Raya Muslim tentang kisah jahiliah budak perempuan itu yang sebelum dibebaskan oleh Tuhan dibawa kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada dia pertanyaan ya ini Ain Allah, di mana Allah? maka perempuan ini menjawab di sana, di atas lain kemudian Nabi bertanya mana dan siapa saya? Ada yang mencapa Rasulullah Agar saya dengan Rasulullah SAW berkata etik habainah mu'minah. Bebaskan perempuan ini, untuk dia adalah seorang perempuan yang buat. Ini kaitan yang sudah silap. Dan kita orang manusia ini tadi. Kita orang manusia, satu tahun lalu mengatakan, di mana saya? Kalau menadakan, pada ini, kan? Hewan semua manusia. Coba ada sekiranya, masih berada di sekitaran. Belum pernah diajar sesuatu apapun. Saya di mana Allah pandang dan dia akan menjadi pelangi. Itu fitrah manusia. Nah, oleh kita, kita letakkan hal ini. Bagaimana ditakwa oleh Allah dan Rasulnya dan ini disepakati oleh para ahli majlisah. Nah, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsinya. Ya, istiwa di atas arsinya. فالله سبحانه وتعالى بسال manusia dengan sisi hafal yang dengan pertolongan yang dengan dua jenis maya, maya ada dan maya khafah. Bagaimana cara kita melihatnya? Selain di poin yang kelima belas, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengucapkan satu kalimat yang sangat agung sekali. Dia berkata, ولا يقول بصفات الرب كيف ولنا يتشاف في الله تبارك وتعالى. لا يقول tentang sifat Arab. Bagaimana dan kenapa? Kecuali orang yang syak tentang Allah SWT. Jadi siapa yang bertanya? Dia disebut tentang sifat. Lalu bertanya bagaimana? Atau bertanya kenapa? Maka yang bertanya seperti ini hanyalah orang ragu kita dia. Hanya orang ragu terhadap Allah SWT. Ya kan? Ada pertanyaan yang ragu. Dan seorang mu'minlah seperti itu. Dia bertanya. Mustadzikan. Mustadzikan kata dia. Kata Imam Barbahari, lupa itu. Adalah orang yang benar dan dan berserah diri para muslim. Maka tidak boleh ada pertanyaan pertanyaan seperti ini. Okay, wajib. Nah, seperti yang dikatakan Ali Imam Malik, Rahimahullah Ta'ala, Siapa ini? Ini dari Imam Malik, tidak dari guru beliau, Fabian. Dan e, ada sebagian mungkinan dari Ufus Salam. Salam mereka yang ada di rumah. Nah, memang kita menentang peristiwa. Dia ya, rasa'ah. Jika dibandingkan Al-Fatihah Al-Fatihah tentang ayat peristiwa, maka ada yang bertanya, kenapa peristiwa? Bagaimana peristiwa? Maka berubah apa yang berubah? Peraturan yang terbesar Suara dia Kemudian setelah itu dia berkata Al-Istiwa ma'lum Istiwa itu ma'lum Wal-Qaidu ma'lum Dan kaitnya tidak diketahui Wal-Iman di Iwai Beriman tertanya adalah wajib Wal-Qaidu adalah sebilang Dan bertanya tertanya adalah tidak Maka orang ini pun kata Imam Malik mengatakan saya melihat kamu tidak melihat kamu kecuali seorang muslim. Dia perintahkan supaya orang ini keluar. Nah, ini siapa Imam Malik rahimah Allah? Ini kaidah yang dipakai oleh ahli sunnah pada seluruh sifat-sifat Allah SWT. Kita menjawab tentang istiwa, kita menjawab istiwa atau istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Di mana dikatakan bahasa apa nama istiwa? سمع الجميع لذا كل ذلك تدور من أمام اتفق الله السميع البصير السمع والبصر فلكذا أنتم رجال أنتم وجهتك هكذا يجب بحث أو ورفعنا أعطيكم معنى الرجال من السميعات التي بحث أو فالذي بحثوا معناه ذلك الذي بحث والكيف مجهول هذا كل باقي معناه باقي معناه Bagaimana istiwa dia? Bagaimana penyelaran dia? Dia tidur. Tidur tak ketahui. Dari sekarang ini tak ketahui. Nah. Tapi wali iman itu wajib. Kita wajib sama iman ini. Wajib kita iman bahawa Allah istiwa. Bersoal dan tidak. Dan bertanya tentang dia adalah tidak. Persis dengan ucapan Muhammad Barbahari. Tidak ada yang berucap tentang sifat Allah. Bagaimana? dan selamat kecuali orang yang pasti. Pertanyaan-pertanyaan adalah bila? Bila ya? Demikian pula pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Dan sifat kita tetapkan Allah Subhanahu SWT mempunyai sifat kasih. Bagaimana dengan hadis? Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita tetapkan, itu tengah itu kasih. Maka kita katakan, kasih itu maklum, yang kita bahas. Bagaimana kita tidak tahu, tidak punya ilmu tentang ini. Tapi kita wajib Allah iman ini harus tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan tak boleh dipertanyakan lagi orang. Itu orang gila. Kita halik. Indahlah kita kepada sifat yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai jari. Dan punya jari. Hati seorang hamba. Bina bu'ayni yang salih al-Rahman. Antara dua jari dari jari dari Allah. Dan dalam hadis Ibn Mas'ud disebutkan lima jari. Sebutkan lima saja. Tapi bukan artinya dibatasi lima saja. Kita tidak punya dalil membatasi. Cuma yang paling banyak diketahui dengan jari itu, paling banyak lima. Dalam ini, Abdullah yang masuk, Abdullah yang Muhammad yang masuk. Maka kita tetapkan. Dia disebut apa itu jari? Al-Asabi. Al-Asabi baru. Dari sisi bahasa. Jadi dia juga iman. Hanya mana dia? Kita tidak tahu. Yang lain sudah turut paling makhluk dia. Ya kan? Kemudian, Nabi Muhammad sudah yang wajib kita imani sendiri kemudian yang kesalahan Allah bertanya tentangnya dalam bicara. Bukan kita dari siapa. Kami demikian seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk dalam uh, perkara yang dibuat oleh ahli kira. Tidak disebut Allah mempunyai tangan dalam Al-Quran. Oh itu bukan tangan tapi itu artinya kekuatan. Nah, itu artinya kekuatan tantangan itu. Kekuatan. Kita ambil. Letak tantangan itu bagaimana? Itu. Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi tangan Arabin mubin. Kemudian orang yang mendengarkan Al-Quran di zaman Nabi ada yang pintar, ada yang karena uh, eh, kita memiliki kendaraan yang banyak, ada orang kota, ada orang badui, tapi nanti membacakan ayat yang sama. Kalau kita lurus kita saja yang tahan. Tidak ada tarik tak boleh. Nah, kemudian dalam itu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kali ini mungkin kita uraikan lebih banyak lagi. Jadi, bakal lagi. Tapi, ini sudah pokok-pokok dasar di dalam masalah uh, asma kita. Kemudian kata Imam Al-Barbahari Rahimahullah Ta'ala. Dalam poin yang itu, 16. والقرآن كلام الله تنزيله ونوره القرآن هذا كلمة الله وتنزيله التنزيل تنزيله دروس العلم دروس تنتهى جهنم ليس بمخلوق هو المخلوق لأن القرآن من الله بقى القرآن ليس الله وما كان من الله فليس بمخلوق apa-apa yang dari Allah maka bukanlah ia makhluk هكذا قال مالك حنفي وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما إذا كتبنا على مالك بن أنس أحمد بن حنبل أنت أهل الفكر إذ بين الخلاف البين والجراء فيه كفر أن تقتل من لكم كفر setelah rinci berbagai kaedah. Ini semua yang disebut oleh dia poin-poin itu. Kaedah itu masih dalam betul yang sifat. Harus kita hadir. Nah, setelah itu, masih ke dalam poin-poin yang sifat, enak. Seorang muslim berdiri. Sekarang dia mengurangkan tentang masalah Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. فهرقل يمينها التكبير فهو القرآن هذا نصيب من الله بين دليل كلام القرآن من الإنسان صدقا خلفه ذكر لي آيات الله سبحانه وتعالى تقريبا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فذلك يعني من خرج لقوم المشركين ومين perlindungan keamanan kepada maka berikanlah perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah firman Allah عندكم أركان أداء كلام الله نعم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ومستعملوه setelah ada sebagian dari mereka yang mendengar kalam Allah, kemudian mereka menggantinya. Setelah mereka memahami dan mereka dalam syarikat. يريدون أن يبدلوا كلام الله mereka ingin mengganti kalam Allah وأوحي إلي قل طيب وصل ما هو في هذه من كتاب ربك لا مبت إلى الكلمة فجل عدد وحيدا لصلاة الذي تقرأ إلى الحجاج في البيت فانتمتم فكذا فانتمتم القرآن هذا الكلام الله يتكلم بين صفة القول ولكن حق القول منه فتكلا الحق قول دليل كلمة الله فذلك يتكلم الكلام Dia memakai kalimat kalam. Kalam Allah. Seperti yang dibaca tadi. Dalam ayat tadi. Dan kadang dengan al-munada. Nah. وناديناه من جانب الدور الايمن فكان memanggilnya dari الدور الايمن الدور الايمن di dalam dan munada dalam bahasa Arab an-nida dalam bahasa seluruh kesempatan seluruh para pakar pakar bagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah al-midan itu adalah panggilan dengan suara yang sama panggilan dengan suara yang sama nah ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Al-Quran adalah kalam Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kalam mempunyai sifat sifatkan dengan sifat al-kalam iya kita yakin yang tersebut bagaimana hadisnya itu saya kita dikatakan bahwa Al-Quran kalam Allah Al-Quran adalah kalam Allah tanziluhu dan tanzilnya tanzilnya turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun kami yang menurunkan dzikr dan kami akan menjaganya Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq katakanlah diturunkan oleh لا يخرج الحق أن ليس الكتاب بالحق فكان يقولون هو الكتاب بمعنى الحق من العقل انزال تروض على الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب تنزيل الله العزيز العليم حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم جاء الذي حامل تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل تروض الله يا من الرحمن الذي من الرحمن Inna anzalna fi lailatul qadar. Hadi turunkan di lailatul qadar. Ya Allah, inna anzalna fi lailatul mubarakah. Hadi turunkan di malam yang mubarak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bikal ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisan arabiyyin mubin." Turun membawa Al-Quran ini Ruh Nabi Pada hatimu Supaya engkau menjadi Orang-orang yang memberi peringatan Dengan lisan bahasa Arab yang jelas القرآن adalah tanzil diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuruh dan cahayanya. Dalilnya Al-Quran adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan laqad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Telah datang pada kalian dari Allah cahaya, nur. Wa kitabun mubin dan kitab yang sangat jelas. Nur di sini Dalam salah satu penafsiran sebagian para ulama, para ulama adalah nur artinya Al-Quran. Diulangi, nur Al-Quran, kemudian diulangi Allah kita, tanwi saja. Diulangi kita tanwi. Maksudnya, ulangi lafaz yang sama, berbeda sambilan. Berbeda pun sifatannya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nur samawat wal ardu. Allah adalah nur samawat wal ardu. Pertanyaan, apa? Sifat al-nur يتكلمنا Allah Subhanahu wa taala أن نؤمن طيب bagaimana dalam ayat yang disebut di tadi? Baik. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, tanziluhu wa nuruhu. انتهى إليه. ليس makhluk dan bukan makhluk. ليس makhluk dan bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Tafsir Allah Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bahar ini? Ya anna Al-Quran minal القرآن دليل الله كم كلام الله يعني دليل الله ما كان من الله وما كان من الله أطابع دليل الله فليس بمخلوق حتى إذا كان جل الله فالمخلوق إذا اطلقت كلام الله على صفة الله هي صفة الله ما sifat الله itu لا ليس كذا المخلوق ليس كذا المخلوق makhluk. Terus orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini dikafirkan oleh para ulama. Kafirkan para para ulama. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan pedalam, mengkafirkan jahiliyah, kita mengharap seorang akhirnya yang jahili, mungkin sekitar seribu orang yang mengkafirkan. Orang-orang jahiliyah. Baik. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nabi Adam dikatakan dalam satu hadis yang sahih, wa kana nabiyyan musallama. Dan dia adalah nabi yang Allah berbicara kepadanya. سلم الله البشارة البرية انطلق النبي او نظر بكمالة الفقراء على سيرة هذا نبي موسى للنبي إذا نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم jika Nabi mendapatkan hukum. Dan dikatakan Tuhan itu makhluk, firman Allah itu makhluk, kalam Allah itu makhluk. Nah, maka artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau mengajari tentang doa turun di suatu tempat ketika turun di suatu tempat membaca audio dikatakan kita kita mas mencari makalah ini juga dikir panggilan sore saya berlindung kepada saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluk andai kata kalimat Allah kalam Allah itu makhluk maka di sini Nabi sudah mengajari kita bersyirikan Ya kan? Kan disuruh berlindung dengan kalimat Allah. Kalau dia makhluk, berarti kita disuruh berlindung kepada makhluk. Semuanya apa berlindung kepada makhluk? Hah? Kira kan ya? Menunjukkan bahawa kalau Allah, firman Allah itu adalah sifat Allah. Dan seorang boleh berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya. Ya. Fa'a'us di awal matika al-uhdana min tahti. Ini. Ikir, pagi dan sore juga. Saya berlindung kepada Allah saya berlindung dengan keagungan masjid. Jangan sampai saya diikhtiar dari bawah. Nah. Maka Al-Quran adalah tanah Allah. Kata para ulama minggu pada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulai dia Al-Quran datangnya dari Allah wa ilaihi ya'ud dan kepadanya kembali. Kepadanya lah kembali. Nah, dari Allah mulanya dan kepadanya kembali. Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sekarang anda? Dan kepadanya kembali disebutkan dalam hadis kembali dia bagaimana? Al-Quran nanti di akhir zaman hilang dari musyrik. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada musyrik tidak lagi di sana. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana? Ilahi Ya'ud. Dan kalau Allah firman Allah itu dengan suara dan dengan dengan suara yang suruh. Dalilnya dengan suara, dengan lafaz wana wanadainahu, kami memanggilnya. Tersebut tadi, sepakatan di kalangan para ulama di bahasa memanggil itu dengan suara yang sah. Nah, dan Nabi Musa alaihi salam ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Dan dengan huruf sebab di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud beliau berkata ya, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud mampu terhadap beliau menurut riwayat yang paling kuat tapi untuk yang hukum marfu ya. dan beliau berkata siapa yang membaca di harfin min al-Quran satu huruf dari al-Quran maka dia mendapatkan 10 bahan kata beliau la akulu alif lamin harfun saya tidak berkata alif lamin ini dengan satu huruf tapi alif harfun la harfun mi harfun jadi alifnya dikatakan huruf-huruf. Berujukan bahawa Al-Quran ini dengan huruf-huruf. Dengan huruf-huruf. Faham ya? Baik. Kemudian. Yang tertulis di mushaf. Yang tertulis di mushaf. Itu adalah kalamullah. Memang kertasnya kertas. Kertas yang dikasih cinta. Itu masuk minum. Iya. Tapi yang tertulis itu adalah kalamullah. Firman Allah. Manusia yang melafazkan, manusia suara-suara orang yang membaca tapi al-kalam itu adalah kalam yang Allah. Sahih? Nah, maka di dalam masalah ini ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat azaliyah. Ya. Dan prinsip ahli sunnah dalam uh, sifat al-kalam, mereka katakan bahawa al-kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam itu qadimul nau' hadithul ahad. Qadimul nau' hadithul ahad. Sifat sudah lama Allah sifat dengan sifat kalam. Tapi satu persatunya dari kalam Allah ada yang baru. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nah, paham ini? Ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini poin-poin pokok. Terangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Dan taif dalam hal ini, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyentuhi ahli sunnah, di dalam masalah Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ini kesepakatan seluruh para ulama ahli sunnah dan suluh sampai sekarang. Dan sepakat mengkafirkan orang-orang jahmiah yang mengingkari atau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya. Dan demikian pula, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berbicara keras tentang kelompok Al-Waqifah. Wallah Al-Waqifah. Al-Waqifah ini orang yang tawakuf. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak pula mengatakan salam Allah. Tawakuf. Nah, ini asalnya kelompok Al-Waqifah muncul. Ketika syurga Ahli Sina sudah kuat, kemudian mulai mati, berdesak orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Ahli Sina mulai kuat, Maka mereka pun boleh bersembunyi cari kalimat-kalimat yang transparan begitu. Gitu. Apa namanya kalimat-kalimat yang sama? Maka kita kita tawakuf. Tawakuf dalam bahasa ini. Maka di sini Imam Ahmad berbicara keras. Dan beliau katakan, Al-Wajibah syarul minal jahmiah. Orang-orang wajibah itu lebih jelas daripada jahmiah. Ini wasifannya tawakufnya, tawakuf dalam masalah yang jelas. Kalau tawakuf dalam masalah jelas seperti ini, wajar bagi hukum seperti itu. Hal ini masih. Dan sebagian orang sehingga tahu. Dari mana mereka dapat? Dan dari mana mereka paham? Mengambil kaidah tawakuf ini, dia hukumi orang yang tawakuf dalam masalah takdir di sikat hadis. Kalau dia tawakuf terhadap Al-Quran, Alhamdulillah dari kendalian seperti ini. Cuma saya contoh ya, para ulama berselisih dalam masalah Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit, apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata hatinya? Kita di kalangan para ulama ada tiga pendapat. Salah satu dari tiga pendapat tawakkuf. Pendapat tawakkuf ini walaupun tidak ada tidak pantas ada pendapat tawakkuf, tetapi tidak seorang pun dari para ulama mengatakan ini parah daripada jahiliyah dalam masalah etikah. Tawakul. Sebab dalil begitu, begitu jelas bagi dia. Ya. Yang menjadi ukuran, kalau masalah yang tersebut masalah yang jelas, gamblang, terang, keginaan di sunnah, demikian rupa, lalu tawakul, akhirnya yang seperti ini dikatakan lebih jelas daripada jahmir. Pemberbahaya tawakul dalam masalah jelas. Tapi kalau masalah berkaitan dengan masalah fitnah, masalah ini seorang duduk. Kalau tak andi, ya, tidak terbisa-bisa seorang butuh. Bukan data-data seorang butuh. Perinci permasalahan dan berjalan di atas bayi. Ini kepawah. Kita dalam tawakut. Tapi kalau nampak kepadanya suatu kejelasan, kalau dia mengatakan diri tawakut, kita bisa dengarkan memang. Ya. cuma yang saya salahkan orang-orang yang berdalil dengan kalimat ini al-waqifah umum habis orang-orang yang uh, apa namanya dipandang ngaji sini ngaji sana sudah kamu masuk dalam orang al-waqifah tahdir gitu kita ada takdir tidak menentu. Cuma kadang sebagian orang seperti itu. Dan punya doa di kotak. Berbicara masalah takdir saya tidak tahu. Dari mana dia ambil? Dan siapa yang mendahulunya dari para ulama asal? Nasallahu alaihi wasallam. Itu ahli sunnah adalah orang yang paling istibah terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang paling mengetahui bagaimana tarikh kepada ulama salam. Dalam berdalilkan, dalam memberikan dan sesuatu. Kata orang harus berbuat adil. Pada dirinya, pada lawannya, dan pada semuanya. Berbuat adil.